Bai, eta horrek pitxaka pitxaka oartu gabean bada ere, ekosistemaren sakoneko eraldaketa eta eragiten ari da tokiko espeziak baztertuz. Natura 2000 Europar sarearen baitan, bertako biodibertsitatea arriskoan jartzen duten landare eta animali arrotzei, aurregiteko lanean dara mate, amarka bete. Jaizkibelgo 2000 laure unektaren gainean eskuartzea ezin ezkoa dute, baina landare inbaditzaileak errotik entzeko kanpainak egiten bituzte urtero. Nestor Uranga, bururatu berri bituzten lan hauen koordinatzaia izan da urtengoan. Ba, hori, landa ondarea kasu honetan, traeskantean da lan nahiko latza eta dute edatzeko gaitasun bat eh, bertako landareak ez dutena. Egokitzen dira oso ondo hemengo klima eta hemen, hemengo lurretara eta didez azten da untza eta bertako landareak baina eskarrago Bai, bereleko hartzen du. Egiten duna da saretu, juten da atetzen, atetzen, atetzen, atetzen, eta untzan gainetik jartzen da eta untza horrea ber, ez dateko. Ja. Gusten bat dituzu ere muatzuk landare horrekin bakar, bakarra da gori, ematen du beste, e, ez du ematen jaizkel, edo bertako mendi bat, ematen du zaudela beste, beste lurralde batean. Jaizki belgo, Ibarralde gehien gehientsuenetan edatuak dira landare hauek, baina txingudiko badian eta bidazoa ibaiaren uarte inguruetan ere. Horrek bertako landareak baztertu ez ezik ekosistema bera eraldatzen du erran bezala, askotan animali baditzaileen favoretan eta beti tokiko espezieen kaltetan. Baita ere daude espezie batzuk e, erabate lotuta. Inigo mendiola, Gipuzako foru aldundiko flora eta fauna zuzendaria. Anfibioak, baina baita ere eh, zea ugastunak ba, bisoia edo holako holako espezieak espezie hauentzat alako tokiak oso oso garrantzitsua da baitia Gu, batez ere landaredian, baina baita ere eh, faunarekin ari gea lanean espezie kontrolatzeko kontrolatzeko nolabait desargiltarasteko saia izango da baina bai kontrolatu ari gea lanean ba ekoipurekin, bisoia amerikarrarekin eta landaredi baditzaiekin, ere bai e, eh, arrisko handiena dala nolabait behar duten habitat behar duten duten eh, ingurua ba, galtzea. Landaren kasuan, lorategi pribatu zein baratze publikoetan baliatzen diren espeziak dira, txoriek edo aizeak gero, barri jatzen dituzten aziek egiten butelarik isileko lana.